malfacila parolado de la Cina. La Cina è l'esempio de tonala i lingvoi. La parolado de la Cina lingvo pli precise de la non ufficiale mandarena lingvo postulas moduladon de la vocio lau quar tonoi, cae gi estas caracterisa exemplo de la tiel nomata i tonala i lingvoi. La prononzo de ciu ideografiajo, tio estas scribita silabo, havas sian fixan tonon. Sama silabo cun malsamai tonoi havas malsamain signifoi. vidu la exemploin en la supra bildo. Do, quancam unua vide shainas che la lernato de la Cina estas malfacila pro gia complexa scribado per ideografiagioi, facte por occidentanoi unua plei grava malfacilezzo estas dia parolado lau voce tonui. Antau quelca iaroi, cia mi activis ciel filmisto en nia urba comunuma televid canalo, mi planis fari filman reportagion prilernado de la Cina en prestigia alt lerneio de nia urbo post accurate planita dum leziona filmado cae interviuo en la tria progressiga curso, mi ec prilaboris la materialum. Quanca mia cono de la cina linguo estis tre limigita, mi pli cae pli rimarcis che la parolado de la lernantoi estis l'autone tro simila al cutima parolado in la hebrea. Por tauge controlli la aferon, mi sendi spezzo in de la parolado de la lernantoi al du cinai amicai samideanoi, postulante ilian opinion pri la giustezzo de la prononzo. Iliai respondoi confirmis mia induboin. Pro la manco de tauga modulado de la tonoi, la cina parolado de la lernantoi estis plei parte fusce miscompreniga opiniante che ne indis publice cae large scale hontigi la bonvolema in lernantoin, mi resignis pri la televida reportagio, cae chiam la lerneiestro demandis min pri la situazio, mi private disdatigis lin pri miai malcovroi. Rilate la tonala in linguoin, lasta tempa esploro montras che varma cae humida climato ebligis la evoluon de tonala i linguoi en specifica i areoi dum malvarma ca i seca climato ma le evoluon en alia i locoi la linguisto i taxas che pli ol duono de la monda i linguoi tonalai, tonala Kai che ci i parolata i linguo i postulas iom da tonalezzo por in fasi vorto in kai frasoin Tamen, complexae systemoi de tonoi, tio estas pli ol tri existas nur en malmultai lingvoi. La mandarena lingvo estas la tonala lingvo pli disvastiginta en la mondo, cae parolanto parolantoi distingas inter quar tonoi. En la Taia, tio estas Tailanda lingvo, existas quin tonoi, en la Vietnama ses cae in la cantona ec nau. Interesse estas che ancau la Nordamerica i Ceroca cae Navaja estas tonalai lingvoi. Versaine, la humidezzo in la aero influas la voce cordoin, cae ec mal longa restado in seca aero povas mal helpi la eligon de specifai sonoi cae causi ilian sen intensan vibradon dum parolado. Tial, stiencisto i opinias che estas pli mal facile por la voce cordoi e la precisa in modulado in postulita in delatonoi, a parte de tivi complexai, en seca cae malvarma climato. La stiencisto esperas pruvi per aldona i esploroi che ancao por la lingvoi ocasas ecologia adaptigio giuste ciel ocasas por aliai homai condutoi. Nun, por iom relaxigi, mi povas place specti la suban esperantigitan filmeton, e la fama itala comicisto Roberto Benigni clopodas paroli la cinan. Temas pri scenoi e la itala filmo Il Mostro, tio estas La Monstro, e la Iaro 1994.